Iparaldean, eaiotak birako ekologista hartuko du Europako hauteskundeentzat, ekologi positive territoar alderdiaren baitan aurkeztuko baita. Zortzi alderdi batzen dituen alderdi berri honek, erronka politiko, klimatiko eta migratorioai aurre egiteko, Europa indartsu, hurbil eta zuzena defendatzen du. Birako ekologista horren baitan, eaiotak kanpaina garbia antolatzeko sedea du. Jean Teletxea e aiotako idazkariak azaldu duen bezala. Europako hauteskundeak geldoak izan daitezkela senditzen dugu, beraz, jendea ez da gure gana etorriko, orduan gu joanen gara, haien gana eta bizikletan joatea erabaki dugu. Gaur egun, Euskal Herriaren dimentsioak horretarako aukera ematen duelako. Ingurumenarekiko inpaktua murrizteko borondateak ere bultzatzen gaitu, konponbide berritzaileak hartzera, ala nola bizikleta. Beraz, maiatzaren hogeitik hogeita bostera, haste betez egonen gara siberuen lehen bizi, gero, hogeita batean, basena farroan, donapaleun, garazin, baigorrin eta inguruko herrikikietan izanen gara. Jendearekin bilduko gira, lider politikoekin, lider ekonomik, adituekin, lider kulturalekin, eta etapa bakoitzan, gauez, bertan lo egiteragoa zenez, etapa bakoitzaren gauan hitzaldi tematiko bat antolatuko dugu, Europar Batasuna eta Berrikuntza, Europar Batasuna eta Ekologia, Europar Batasuna eta Enpresak gaien inguruan. Europar batasunak gaur egun ekartzen duena eta ekar lezakeena lantzeko eta usnartzeko parada izanen da. Naiz eta ekologia nagusitzen den ekologi pozitib e territuar alderdiaren programan, ala ere, e regionalismoak programan bere lekoa baduela azpimarratu dute ea jotako kideak. Besteak beste, Euskararen ofizialtasuna eta ezagupena aldarrikatzen dute adibidez.